Abakorinte ya mbere esura ya 10 nemo Mundondore nkokonye ndi kulondora Kristo Nimbasima aruo kunyijuko muri byona komye migwenzo nkoko nkagibegesize Kyonkani ngonza mushoboke ruoko Kristo waba mutwe gwa buli mushaija omutwe gwo mukaza bamushayijawe no mutugwa Kristo ni ruwanga buli mushayija ashomenshara anga akabasha yebunzira omutwe abana kunukuruza Kristo omutwegwe kyonka kaishe mukaza ashomenshara anga akabasha tajwete kiwundwi abana kunukuruza mushayijawe omutwegwe nikyo kimonko ko yakuba moyisize ishok. ko mukazi arabata yetaire okiundwi awesho kalishar kyonka kakira kirikiyemu omukazi kusharwe ishoke awonu ayetewe kiundwi omushaja atayebunda mutwe ko baba nshusho ya ruwanga marakitinwaki nobono mushaja tiyazarukaine mu mukazi omukazi niwe yazaruka ino mu mushaija nangu kugirote omushaija katondwa ruo mukazi omukazi niwe yatonzirwa ruo mushaija niyo nshongo omukazi naragirwa kuteke kiyundwi amutwe arwaba malaika kyonko mu mibonere yo mukama omukazi tiyakubaho atali yo mushaija no mushaija tiyakubao atali yo mukazi mkoko mukazi yazaruka ino mu mushaija Nikoona mushaija azaalwo mukazi mare bintu byona birugali ruwanga nanywe murebe omukazi kushomensha ali ruwanga atana kiundwa mutwe nikija nanguno buwangwa nibuboleka okwo kikensho ni amushaija kulereishoke kandi omukazi kulereishoke akatimakeni kabakezi ko muntu araba na akana Ichwege niyo ntwaza yaitu. Marantu azayente koza ruwanga. Omubyondi kuija kubagambira. Tindi kuija kubasi. Kuborwo muri kuterana timuri kugya mu maisho shana kushube enyuma. Ekyambere ni mpulirango olwo muri kuterana muri nteko nimugiramu okutanukana. Ekyo rubaju ninyikirizo kwo kiriko arwo kuba kutanukana kusaine kuba ho muri inywe nirwo bali nyabali kukora ebisaine baramanyika orwo muri kuterana ekyo muri kulagira tikya kulya kya mukama arwo enshongoro muri kulya buli omona abanza kwelira kandi okwogu na rumwenjara ondijo atamire ekyo kiki temwe na majuga kuliramu mukanyweramu mu anga ni mugayente ko ya ruwanga no kukwase nshoni abataina kantu mbagambireke mbasimireke che tende ko basim ekyo mukama yanyegesize nkyo nanywe na begesize okwo mukama yesu mukiro kyo yabanjwa kakwato mukate kaya mazire kusima yagubegura yagamba tiyogu mubiri gwange arwanyu mukorega mutyo kunyijukirawo omumigire yonene yonene kayamazire kuragira kwa kwa kwate kikompe agamba ati ekikompe kindagane mpya arwo bwamba bwange buli arwo mura kinywagawo mukorega mutyo okunyijuka arwo kubabuli arwo mura aliago mukatogo no kunywa kikompe ki murabagani murango kufwa kwa mukama kuikorwa alicho arwekyo arakaliago mukatogu ogu no kunywa kikompe kyo mukama tasanire arakwatwago mushango gwo kuwagaza mubiri gwo mukama nobwambabwe kiti omuntu abanza yerebe nirwara ali omukate no kunywa na kikompe omuntu ali kulyo mubiri gwa kashuba akanywa tasanire naba nakora atyo kweretero mushango ikyo kireteire bangyo mulinywe okugira amani gabino kulwara kandi nabandi bafire katwa kwera mwire omumazima titwakura mwire kyonka ko mukama ari kuturamura au ni tuwabwane kibona bonyo tutaija tukaramuriranwa nansi mbwenu abo barumunabange olwo muri kutera nakulya mulindangane komuntu arabaine njara aliyomuka mureke kutera nakweretera mushango ebyasigara ndabibabura olwo ndaija